นั่นแหละนะดังอันดับขึ้นนามอุดาหรือยังอาหารอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็มันสมองค่ะ Venerable Siri Panyo's mother how to pronounce new newly eaten food G O R G E Gosh Gosh คุณหญิงสุพินดาคะอาจออกเสียงว่าอะไรนะคะ อุดาริยังกอชใช่ไหมคะ G O R G E กอช newly eaten food g o s right so another parts by f l u m parts blood sweat and fat ปิตังเสมหังปุพโพโลหิตังเสโดเมโทดีเสเลดเลือดเสมหังน้องก่อนค่ะดีเสเลดน้องเลือดเหงื่อมันข้นค่ะเสโดเมโด After that tears grease, saliva, mucus, synovia, and urine. อสุบะเอยัสอสุราสะเสน้ำตามันเหลววัสะน้ำลายเคโลสิงคานิกาน้ำมูกไขข้อน้ำมูดหรือน้ำปัสสาวะค่ะ So need to descend from h a t h to urine and then urine to hatha g a i n and again. ต้องกำหนดดูทั้งอนุโลมและปฏิโลมค่ะจากอนุโลมก็คือจากเกษาจนถึงมูตังแล้วก็ปฏิโลมก็คือจากมูตังจนย้อนกลับไปจนถึงเกษาค่ะ So when meditators can descend from h a t h to urine, urine to h a t h again and again, at that time they need to descend as a whole, two parts of the body as a whole. เมื่อท่านกำหนดดูอาการ 32 ทั้งอนุโลมและปฏิโลมตั้งแต่จากเส้นผมจนถึงปัสสาวะและปัสสาวะจนถึงเส้นผมกลับไปกลับมาทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกจนในที่สุดพระอาจารย์ก็จะแนะนำให้ท่านกำหนดดูอาการ 32 โดยรวมค่ะโดยภาพรวม After discerning 32 parts of the body as a whole internally, meditators need, need to discern externally too. หลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถกำหนดดูอาการ 32 โดยรวมของข้างในกายตัวเองแล้ว ที่ขั้นต่อไปก็คือผู้ปฏิบัติธรรมจะได้รับการแนะนำให้กำหนดดูอาการ 32 โดยรวมของ ภายนอกค่ะ In the beginning, the one who is sitting in front, after this, after developing concentration, descend 32 parts of the body internally as a whole, and the one sitting in front of you externally as a whole, internally, externally, internally, externally, again and again, you should descend. โดยที่การที่จะกำหนดดูภายนอกท่านก็ต้องเริ่มจากการที่ท่านเจริญสมาธิก่อน เสร็จแล้วท่านก็กำหนดดูอาการ 32 ภายในตัวท่านเอง โดยภาพรวม 32 เสร็จแล้วก็ให้ท่านกำหนดดูไปที่ในระยะเริ่มต้นท่านต้อง กำหนดดูผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่ตรงหน้าท่านเลยนะคะให้กำหนดดูอาการ 32 ของผู้ปฏิบัติธรรม ที่นั่งอยู่ข้างหน้าท่านโดยรวมทั้งทั้งสบสองอาการค่ะ แล้วก็ทำทวนก็คือกำหนดดูภายในทั้งสสาองแล้วก็ภายนอกสสาองสลับกันไปมาภายในภายนอกทำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะ After that person sitting left person sitting right person sitting behind เมื่อทำจนชำนาญแล้ว ทีนี้ก็ให้เปลี่ยนไปยังทิศต่างๆค่ะคือว่าดูภายในแล้วก็ไปไปดูที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งอยู่ทางด้านขวามือ แล้วก็ดูภายในสลับกันแล้วก็ไปที่ผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งซ้ายมือ แล้วก็ดูภายในแล้วก็ไปดูที่ผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งด้านหลังค่ะ After that meditators are instructed to expand the range of area from near to far แล้วหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะชี้แนะให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ขยายขยายเขตของการกำหนดดูจากเริ่มจากใกล้ตัว ไปจนค่อยๆไกลออกไปค่อยๆไกลออกไป ค่อยๆไกลออกไป like now all of you เสียนบางลงไป like now all of you those Suppose there, there is one person who can discern 32 parts as a whole, internally, externally. Now, after developing concentration, and if he or she descend those who are sitting nearby, expanding from near to far, and all here, they just see 32 parts of the body sitting. สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่สามารถที่จะขยายขอบเขตการกำหนดดูอาการ32ยกตัวอย่างเช่น ในห้องนี้ถ้าเขาได้ขยายขอบเขตไปจนสามารถกำหนดดูได้ทั่วห้อง เขาก็จะไม่ได้เห็นเป็นหญิงหรือเป็นชาย หรือเป็นพระภิกษุหรือเป็นเป็นบัญญัติใด ๆ จะเห็นแต่เป็นกลุ่มของอาการ 32 เป็นกลุ่ม เป็นกลุ่มอยู่ ทั้งห้องอะค่ะ Is it good ดีไหมคะ Whether it is good or not I will tell all of you นี่ดีหรือไม่พระอาจารย์จะแจ้งจะเรียนให้ทราบค่ะ After that they are instructed to expand the range of area so for example now in this center there will be those who are standing or sitting or doing something in other places. So with the light of concentration, if they pay attention, they just see 32 parts of the body. ยกตัวอย่างเช่นในในการขยายเขตการดูยกตัวอย่างเช่นในในอุทยานล้านนาแห่งนี้นะคะ นอกจากในห้องประชุมนี้แล้ว ก็ผู้ปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะใช้แสงแห่งปัญญาเนี่ยส่องไปที่ภายนอกก็จะเห็น บางบางท่านก็กำลังยืน บางท่านก็กำลังนั่ง บางท่านก็กำลังทำงานอะไรอยู่ก็เขาก็จะเห็นเป็นแต่เพียงอาการ 32 ค่ะ After that need to expand the whole Chiang Mai หลังจากนั้นก็ต้องเมื่อสามารถทำได้แล้วก็ขยายเขตการดูไปตลอดทั้งจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ And then ก r ุงเ t พ and the whole Thailand แล้วก็ขยายไปจนถึงกรุงเทพและขยายไปถึงประเทศไทยทั้งหมดค่ะ And then the whole world as much as you you can แล้วก็ค่อยๆ ขยายไปจนกระทั่งสามารถเห็นได้ทั่วทั้งโลกค่ะ เท่าที่ท่านจะสามารถขยายได้ I want to talk about one of my disciples the time he practiced 32 parts of the body I told him to expand the range of area. But one, after discerning, he reported me one thing. ท่านจะเล่าประสบการณ์ของลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งให้ฟังเมื่อหลังจากที่ท่านชี้แนะให้เขาได้แผ่ขยายขอบเขตการกำหนดดูอาการ 32 แล้วเมื่อเขาทำดังเมื่อเขาทำดังนั้นแล้ว ขาได้รายงานประสบการณ์ให้แก่พระอาจารย์ค่ะ y e t d done one thing what I didn't instruct it, I didn't instruct him เขาได้ผู้ปฏิบัติท่านนั้นได้ทำในสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ชี้แนะไว้ค่ะ He reported this sentence One day I am very fortunate ขาเรียนพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ครับ ผมโชคดีมาก he w a s he repeat again I am very fortunate แล้วก็เขาก็ยังพูดซ้ำต่ออีกว่า ผมโชคดีมากครับ and then I I told him please tell me what what do you mean please tell me as quick as possible what do you want to say พระอาจารย์ก็ได้ถามเขาว่าได้ได้โปรด เรียนเรียนถวายพระอาจารย์ด้วยว่าท่านเห็นอะไรได้โปรดเรียนถวายพระอาจารย์ He told me I m very fortunate I d i s c e r d 32 parts of the my 32 parts of my girlfriend very repulsive I'm very fortunate Bande I didn't marry her เขาเขารายงานถวายพระอาจารย์ว่าเขาได้กำหนดดูอาการ 32 ของแฟนสาวของเขาอะค่ะแล้วก็เห็นว่ามีแต่เป็นอาการ 32 ที่ปฏิกูลมากอะค่ะท่านเขาก็โชคดีที่เขาไม่ได้แต่งงานด้วยดีหรือไม่ดีมากดีมาก because of this reason we all need to see the accurate things because of this skin, it d e l u d e us. Okay? It d i v i e us. เพราะว่าอะไรนะผิวอ๋อเพราะว่าผิวหนังเนี่ยมันมันห่อหุ้มอาการสามสิบสองไว้มันมันลวงตาเราอะค่ะทำให้เราไม่เห็นความเป็นปฏิกูลที่แท้จริงค่ะ Whoever could discern the two parts of the body clearly, they feel very repulsive themselves. On those days, they could not have their meal well. They have no appetite because they feel very repulsive. สำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมที่สามารถมองเห็นอาการ32ของตัวเองได้อย่างได้อย่างชัดเจนมากและรู้สึกจนเห็นจน มีความรู้สึกขยักขยแยงนะคะท่านท่านนั้นจะไม่สามารถที่จะทานอาหารรับประทานอาหารได้ เพราะว่ามันไม่มีไม่มีความอยากอาหารนะคะ If we open this body keep inside outside outside into inside what will happen ถ้าเผื่อว่าเราเราเปิด ร่างกายนี้ออกแล้วก็เอาสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยเอาออกมาไว้ข้างนอก แล้วเอาสิ่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้าไปไว้ข้างในอะไรจะเกิดขึ้นคะ Can you be with your beloved ones, your girlfriends? ท่านจะท่านจะสามารถที่จะอยู่กับบุคคลที่ท่านรักเช่นแฟนได้ไหมคะ There must be someone taking a stick need to drive dogs and dogs and birds. So they will come and eat. Okay? Because very repulsive. เพราะว่าถ้าเผื่อว่าเอาสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาไว้ข้างนอกและเอาสิ่งที่อยู่ข้างนอกเข้าไปไว้ข้างในก็จะต้องมีคนคนคนหนึ่งที่คอยถือไม้เอา ที่คอยถือไม้ไว้ไล่สุนัขหรือมแมลงวันที่จะมาที่จะมาไต่ตอมสิ่งปฏิกูลเนี่ยค่ะ That's why to be able to make an end of suffering, Buddha taught us to know the truth. นี่เป็นเหตุเหตุผลที่ว่าในการที่จะกระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนให้เราได้รู้สิ่งสัจจะก็คือความเป็นจริงค่ะ Doctors those who are yeah, I forgot surgeons they also open the body but sense of urgency will not arise in them because this is their profession they didn't see with their insight seeing with eyes, naked eyes, and seeing with insight are very different. ในบุคคลเช่น คุณหมอผ่าตัดก็ได้ก็ได้ผ่าตัดศพหรือว่าผ่าตัดผู้ป่วยอยู่บ่อยๆ แต่ว่าคุณหมอไม่ไม่ไม่เกิดความสังเวชเพราะว่านั่นเป็นอาชีพของคุณหมอ ซึ่งคุณหมอได้เห็นได้เห็นเครื่องในด้วยด้วยตาเนื้อ แต่ว่าการที่ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็น อาการ 32 ด้วยแสงแห่งปัญญาเนี่ย มันแตกต่างกันกับที่คุณหมอที่เห็นด้วยตาเนื้อ เพราะว่าคุณหมอจะไม่เกิดความสังเวชแล้วไม่รู้สึกปฏิกูล ในขณะที่ถ้าเราเห็นได้ด้วยแสงแห่งปัญญา เราจะเกิดความรู้สึกขยักขยงแล้วก็เกิดสังเวชนะคะ s a j g o n s want to open because he need money คุณหมอผ่าตัดต้องต้องผ่าดูข้างในเพราะว่าเขาเขาจำเป็นต้องเลี้ยงชีพของเขาเขาต้องการเงินค่ะ meditators descend 32 parts of the body to liberate from everything แต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดดูอาการ32เพื่อที่จะหลุดพ้นจากทุกอย่างค่ะ That's why this is what we can benefit from the teachings of the Buddha นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำให้เราได้รับประโยชน์จากการเรียนตามพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสสอนนะคะ How do you think? If you have no concentration, is it possible to see them? พระอาจารย์เรวตา ถามท่านว่าท่านคิดอย่างไรคะถ้าเผื่อว่าท่านไม่มีสมาธิ เป็นไปได้ไหมคะที่ท่านจะสามารถเห็นอาการ 32 ด้วยแสงแห่งปัญญานะคะ เป็นไปไม่ได้ Because of this reason, Buddha said, the one who is concentrated knows and sees things as they really are. ด้วยเหตุผลนี้พระบรมศาสดาจึงได้ตรัสว่า ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้และเห็นตามความเป็นจริงค่ะ At that time faith on the Buddha will increase more และในเวลานั้นศรัทธาที่มีต่อพระบรมศาสดาก็จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ Even though you are Buddhists if you don't see anything taught by the Buddha how about your faith on the Buddha it is just superficial not real ไม่ว่าท่านจะเป็นพุทธศาสนิก แต่ว่าถ้าท่านไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่พระบรมศาสดาตรัสสอนไว้ตรัสแสดงไว้ในพระธรรม ท่านจะมีศรัทธาในพระบรมศาสดาได้อย่างไร ท่านจะมีศรัทธาในพระบรมศาสดาได้แต่เพียงผิวเผินค่ะ It will be different because of direct knowledge and learning knowledge. It will be different. เพราะว่าการที่จะได้ได้เห็นได้ความรู้โดยประจักษ์กับความรู้จากการเรียนนี่ได้ได้ผลที่แตกต่างกันค่ะ Another thing that we need to one thing that we need to be careful is those who don't follow practice the way taught by the Buddha they cannot understand the teachings of the Buddha สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำตัดสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่สามารถเข้าใจพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสสอนค่ะ According to my teaching experiences those whose concentration is very strong is from people from Korea จากประสบการณ์การสอนของพระ พระอาจารย์เรวตะ ท่านพบว่าผู้ที่มีบุคคลบุคคลที่มีสมาธิมีแก่กล้าเนี่ยจะเป็นประเทศมาจากประเทศเกาหลีค่ะ Their concentration those who could practice well their concentration is very very strong they see 32 parts very clearly they feel repulsiveness very very strongly ผู้สมาธิของเขาแก่กล้าแก่แก่กล้ามากแล้วก็สามารถที่จะเห็นอาการ 32 ได้ชัดเจนมากแล้วก็รู้สึกเป็นปฏิกูลมาก I think because they are something that support at the present. Their food, their climate, it is very supportive. พระอาจารย์เรวตาคิดว่าพวกชาวเกาหลีเนี่ยมีมีปัจจัยที่สนับสนุนอย่างเช่นนิสอุปนิสัยปัจจัยใช่ไหมคะก็คืออาหารและและอากาศนะคะของประเทศเกาหลีนี่ที่เหมาะสมเกื้อกูลให้เขาปฏิบัติได้ดี Why do I say so? When they practice in Korea, they could do very well. When they went to Pau, out, they could not do as what the way they could before. Climate change, food change. ที่พระอาจารย์เรวตาวินิจฉัยเช่นนี้เป็นเพราะว่าเมื่อชาวเกาหลีปฏิบัติธรรมที่ประเทศเกาหลี เมื่อเวลาที่พระอาจารย์เรวตาไปสอนที่ประเทศเกาหลี เขาสามารถที่จะปฏิบัติได้อย่างดีมีสมาธิแก่กล้าแล้วก็เห็น เห็นด้วยแสงแห่งปัญญาได้อย่างชัดเจน แต่ว่าเมื่อเขามาเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่พระอ้าวพระอ้าวตอยะเขาไม่สามารถปฏิบัติได้ได้ดีอย่างเดิม เป็นเพราะว่าอาหารเปลี่ยนแล้วก็อากาศเปลี่ยนค่ะ Another meditator from Korea she could that the time she d i s c e r n t 32 parts of the body the time she d i s c e n t externally She refused to do. She refused to do 32 parts of her son. But she attached very much. She could descend everybody, but she didn't want to descend her son 32 parts because she attached. <laughs> มีผู้ปฏิบัติธรรมชาวเกาหลีท่านหนึ่งที่สามารถกำหนดดูอาการ 32 ทั้งภายในและภายนอกได้แล้ว เธอเธอปฏิเสธที่จะที่จะดูกำหนดดูอาการ 32 ของลูกชาย เธอเป็นเพราะว่าเธอเธอผูกพันเธอรักลูกชายเธอมากเธอเธอจึงไม่อยากที่จะดูอาการ 32 ของลูกชาย เธอค่ะ แต่ว่ากับคนอื่นๆ เธอดูได้ทั้งหมด she she could do even her husband but not do her son เธอสามารถที่จะ กำหนดดูอาการ 32 ได้แม้แต่กับสามีของเธอเธอสามารถที่จะดูได้ แต่ว่าเธอเธอไม่ไม่ยอมไม่อยากที่จะดูอาการ 32 ของลูกชายเธอเพราะว่าความรักลูกอะค่ะ but finally I encourage her explaining you need to give up attachment to your son that's why you need to see the actual nature of your son's body too finally she could do successfully และพระอาจารย์เรวตะได้สนับสนุนให้เธอละละความผูกพันความยึดมั่นในตัวลูกชายเธอ ดังนั้นเพื่อที่จะละความผูกพันความยึดมั่นในตัวลูกชายเธอ เธอจำเป็นที่จะต้องกำหนดดูอาการ 32 ของลูกชายเธอ เธอก็เชื่อฟังพระอาจารย์ แล้วเธอปฏิบัติธรรมและปฏิบัติตามและสามารถทำได้ ประสบความสำเร็จค่ะ Because of her practice finally she gave up her job she engaged practice in meditation her husband support her very much และในที่สุดเธอก็เธอก็ออกจากงานของเธอ แล้วก็สามีก็สนับสนุนให้เธอได้ปฏิบัติธรรมค่ะ She could practice up to vipassana และเธอ ขณะนี้เธอสามารถที่จะปฏิบัติได้จนถึงระดับวิปัสสนาแล้วค่ะ But now she's still continuing a vipassana meditation. She stay, she continue her vipassana meditation now. ขณะนี้เธอกำลังเธอกำลังเจริญวิปัสสนาอยู่ค่ะ So because of this reason, all of you need to develop to be able to see 32 parts of the body as they really are. ด้วยเหตุผลนี้ทุกท่านจึงจำเป็นที่จะต้องเจริญอาการ32เพื่อให้เห็นอาการ 32ตามที่เป็นจริงค่ะ So in the Vibhanga Atta k a t a it is explained Those who can discern 32 parts of the body internally, externally very well, at that time there are three entrance. ในอัตถกถาของวิพังคะอภิธรรมะนะคะได้อธิบายว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมท่านใดที่ที่มีความสามารถที่กำหนดดูอาการ32ทั้งภายในและภายนอกสลับกันไปมาได้ เป็นอย่างดีแล้วหลังจากนั้นก็จะมีประตูสามทาง for liberation คือทางทางแห่งเป็นภาษาบาลีเรียกว่าวิโมกวิโมกมุกมีมีสามอย่างอะคะ่ะประตูแห่งความหลุดพ้นนะคะที่จะสามารถเลือกได้ so I will read for all of you กตัสานันปกุณกาลโตปัตถายะจีสุมุขีสุเอเกนะมุขีนะ Vimuksati. So, when you are very skillful in the 32 parts of the body, you can choose for your liberation by doing three ways. เมื่อท่านมีความชำนิชำนาญในการดูในการปฏิบัติกายคตาสติ32แล้ว ท่านสามารถที่จะเลือก ทางใดทางหนึ่ง จากวิโมกมุกสามประการ จากที่จะ เพื่อที่จะไปสู่ความหลุดพ้นนะคะมีสามอย่างให้เลือกได้ค่ะอากิงกะมานาสะวนาโต if you want you can do กสินวนาโตกสินะ meditation อากิงกะมานาสะปฏิกุลาโต If you want, you can do repulsiveness meditation. Akinka manasa sunyato kamatana upatahesati y i ว a So if you want, you can do sunyat, sunyata meditation. It is four elements meditation. วิโมกมุกสามสามประการที่เลือกได้ก็คือ สามารถเลือกที่จะปฏิบัติกสินจาก อาการ 32นะคะอย่างเช่นกสินสีและกสินธาตุนะคะหรือว่าวิมมุกประการที่สองก็คือจากปฏิกูลความเป็นปฏิกูลแล้วก็วิมมุกประการที่สามก็คือสุญญตาค่ะ ความว่างเปล่า Now I will explain all the three ways พระอาจารย์จะอธิบายให้ฟังของวิมมุกทั้งสามประการค่ะ If you really want to know and see the Dharma as they really are, and if you want to lead liberation for your liberation, you need you can do these three ways. หากว่าท่านมีความปรารถนาที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพื่อที่จะนำให้ท่านไปสู่ความหลุดพ้นท่านก็ ท่านก็สามารถที่จะเเลือกที่จะปฏิบัติวิโมกมุกประการใดประการหนึ่งในสามประการนี้ค่ะ Actually we taught meditators all these three ways ที่พระอัตยาจะสอนทั้งสามวิโมกมุกทั้งสามประการแก่ผู้ปฏิบัติธรรมค่ะ much much much more than t h i s แล้วก็สอนมากกว่านี้มากค่ะ If you understand this, you will understand how to practice what is mentioned in the Masatipatthana Sutta too. If there is lacking of this knowledge, you will not understand what it is said in the Masatipatthana Sutta. ถ้าเผื่อว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิโมกมุกสามประการนี้แล้วท่านก็จะสามารถที่จะเข้าใจการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสูตรค่ะ แต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านไม่ได้เข้าใจการปฏิบัติของวิโมกมุกสามอย่างนี้แล้ว ท่านก็จะไม่สามารถที่จะเข้าใจการปฏิบัติในมหาสติปัฏฐานสูตรได้ค่ะยินดีม a h a s a t i p a t t a n a ร u t t a Buddha taught two ways, samatha and vipassana. Samatha and vipassana. Now here also, samatha and vipassana. ในมหาสติปัฏฐานสูตร พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนโดยย่อกล่าวโดยย่อก็คือสมถะและวิปัสสนา และในวิโมกมุกสามนี้กล่าวโดยสรุปก็คือสมถะและวิปัสสนาค่ะ so we are going to practice one not to one not meditation kasina kasin kasin si so when you can discern 32 parts of the body internally externally clearly you can pay attention the scar of of a person sitting in front of you scar scar คือเมื่อในวิโมกมุกประการแรกคือทางกสินนะคะ